nga pala, ang topic ngayong gabi, ano lang naman to? Um, kasi may mga gusto ditong uh, malaman yung uh, para ma-spot yung mga mahilig sa online dating. Nalaman nila kung totoo ba yung uh, taong <laughs> kachat nila or what. Or mga ganun. At uh, may nag-message dito. Basahin ko muna yon. Although, hindi naman siya online mo. Somehow, it's an online dating naman. Pero kasi taga ibang uh, bansa yung uh, lalaki may papasahin ako ditong message niya. May uh, lesson kasi yon sabi niya. So, kailangan ko lang i-share sa inyo kasi gusto niyang uh, iparating sa inyong mga manonood ang kwento ng kanyang ano, experience. Okay, um, tawagin natin siyang si uh, Nika. Nika na lang. Okay, and uh, sa ngayon, mamaya nito, sabihin ko sa inyo yung mga tips uh, pagdating sa online dating na yan. Kung okay ba talaga siya or what or whatever. Ganun. Okay, so uh, let's see. Basahin ko muna ng uh, ano dito, yung message niya. Sabi ni Nika, sa totoo, ano na, super late na to. Ah, um, magto two weeks na to. Di, ah, di ko naman pala siya nasagot, pero di ko naman kailangan sagutin kasi pinapadala lang naman sa inyo yung mensahe niya. Hi kuya, kumusta po? Okay, um, hindi ko alam paano umpisahan ang aking message. Pwedeng bigyan mo ako ng advice o bigyan ko ng advice ang ibang babae na mahilig sa online dating. Ito ang aking kwento na nasa ah, Malaysia ko year 2015 nang mag-start akong pumunta ng dating site. Nakilala ko itong foreigner na ito sa site. Exchange messages ang nangyari. Ramdam ko ang impact ng connection namin. Okay? nag enjoy kami, mag-usap, ganun din siya. After a year, nagsabi siya sa akin, Hmm, I want na I want you to be my woman. Dead ko siya. Kasi baka pake, uh, pakeme lang niya, di kasi ako agad-agad naniniwala sa lalaki. Pero ang totoo, gusto kong serious potential boyfriend. Medyo kinilig ako pero wala akong sagot na malinaw sa kanya. Basta na i-enjoy muna kung mag-usap o magkausap kami. Second year na ang friendship namin. Nagsasabi pa din siya ng, Nika, I want you to be my woman. Kasi gusto ko sa foreigner yung term na girlfriend. Mm-hmm. So kinilig ako, pero friends pa rin kami sa two years naming pag-uusap. Hanggang kilig lang muna ako. Ah, uh, kasi natatakot akong magbukas ng puso at natatakot akong sumubok magmahal ulit. Pero sinabi ko sa kanya yon na baka naman pag uh, bubuksan ko ang puso ko at minahal kita, then masasaktan ako o iiyak lang ako sa sa iyo. Uh, sabi niya, hindi daw. Mabait si... Wow. Sige, Jerome. Jerome na lang. Di siya bastos, di siya yung typical na foreigner na kapag uh, nagkausap o nakausap mo, ay eh, biglang sasabihin sa'yo, patingin ng boobs mo. <laughs> Ah, okay. <laughs> Hindi ko pa naman nabasa lahat. Ah. Pasensya. Okay. Um, patingin ng ganito. Never niyang nagsabi ng kabastusan at never siyang nagdemand kaya parang nagbago ang isip ko sa kanya na bakit di ko subukang mahalin? Wala naman mawawala, di ba? Wow. Ang cute naman ng kwento. Okay, running third year na namin, umuwi ako dito sa Pilipinas. So, 2018 na, kasi 3 years na, di ba? Mm-hmm. Kasi namatay ang nanay ko. Uh, so, mas lalo kaming nag-focus sa isa't isa. Mas lalong tumindi yung nararamdaman ko sa kanya, naliligaw ulit siya kahit ang foreigner di marunong manligaw. Nagsasabi naman siya na gusto niya ako. Gusto niya akong maging girlfriend. Tinatawagan ko lang siya palaging kipot. Ako, feeling vir- feeling virgin. Okay, sige na nga. Basahin ko na. Uh, kasi alam kong gusto niya ako. My 2017, uh, or May 2017, sinabi niya sa akin na uuwi siya sa October 2017. Uuwi siya ng Pilipinas. Okay lang ang sagot ko. Kasi pinaramdam ko sa sarili ko, di naman ako umasa. Kasi pakiramdam ko may kikitain siyang ibang babae. So okay lang kasi decision niya yon. Uh, ah, so ito yung October 19, 2017. Sabi ko, penging itinerary nyo o mo para maniwala akong darating ka. Wow! Pasiguro siya. Okay. Sige. Binigay so hindi niya binigay. Ah, okay. Akala ko binigay niya sa iyo. So, hindi niya binigay yung uh, mga gagawin niya pagpunta niya ng Pilipinas. So, nagtampo ako. Bitter. Ikaw nga, parang... Uh, ano ba to? Kala mo magugoyo mo ako ha? Alam ko na. Uy, Pinay ako habang nalalantay sa ugat ko ang uh, dugong Pinay o nananalantay ang ugat ko sa, dug- uh, dulugong Pilipina. Nagkamali ka ng lokohin, sa isip ko lang. Pero tanggap ko na din na may iba siyang kikitain. Kumbaga, para kaming candidates sa pageant. At syempre, mamimili siya kung sinong matatangi o yung lamang. Okay, sige, sige. Move. So, dumating siya October 31, 2017. Nag-message siya na para bang may problema siya sa pakiramdam ko, so dead ma din ako. Nagmamakaawa siyang makita ako. Kaya, uh, sorry, kasi andito ako sa Singapore. Pero nagsinungaling ako. Wala ako sa Singapore. Kumbaga, sinaktan mo ako kung kailan hindi yata naging maganda ang pakikipag-meet mo sa ibang babae, saka mo ako maalala. Or siguro hindi mo type yung isang babae. Parang ganun ang sinabi niya. Sumama ang loob ko pero alam kong kasalanan ko din uh, ah, nag- nagpaikot ako. Nagtago ako ng nararamdaman sa kanya ng ilang taon kasi ayokong masaktan ulit. Ah, okay. November for, 15, ah, nagsimba kami ng best friend ko. Okay, sige, wait lang. Do, double check natin. Nagsimba sila ng best friend niya. Sa di maipalawanag na damdamin habang ako'y nagdarasal na Lord, siya yung lalaking gusto kong makasama. Maging asawa. Umiiyak ako sa di maipaliwanag na dahilan. November 16, nakatanggap ako ng message sa Skype at siya nga sinabi niya ang mga dramahan para makuha lang ang attention ko. Pero sa sarili ko, ito nagsisinungaling. Hmm, so hindi siya naniniwala. Binigyan ko din siya ng benefits of the doubt. Kinabukasan, nagkita kami for friendly sh- ah, uh, sake. Okay, nagkita rin kayo. At bakit di ko magawang sumama sa kanya kahit may emotional investment na kami sa isa't isa. Basta ba, basta may iba akong nararamdaman. So November 18, lumipad na siya pabalik sa kanila. November 23, nagpasya na siyang or nagpasa siya ng picture na may suot siyang wedding ring. <laughs> Okay? O engagement ring. Sa, pu- uh, sa puso ko, kinabahan naman ako. Wala akong kilala sa mga kaibigan niya sa mga pinuntahan niya dito sa mga pinagkukwento namin, by how many years, minsan nadudula siya, uh, nakakapagbanggit siya ng mga pangalan ng mga tao. At tinatandaan ko yon at sinesearch ko sa Facebook. Di ako tuma- tumigil hanggat di ko napatunayan na ang uh, singsing na nakita ko sa kanya ay simbolo ng kasal niya or kasal na siya after 6 months sa di inaasahang pangyayari. Sa aking pag-search at pinagtagpi-tagpi ko ang pangalan at epalyido ng narinig ko sa kanya, ayun, may lumabas na pangalan na ganun. At sorry to say, being nosy, sa friends list niya, iniisa-isa ko, ayun, may nakita akong pangalan gamit ang apelido niya. Unti-unti akong kinabahan at sa aking pagiging stalker, napagalaman kong siya ay ikinasal na noong November 15, ang mga araw na yon na nasa church kami ng best friend ko, na umiiyak ako sa di ko alam na dahilan. Habang nagdarasal ako na humihinga ako na siya na ang lalaking ibigay sa akin at gustong gusto ko na siyang mapangasawa. Ay, ang mga oras ay ikinasal na siya. Nung time na nasa church siya, ay yung oras din pala na kinasal na siya. At ang mga luha palang iniiyak ko sa di ko o malamang dahilan ay simbolo pala ng kabaliktaran ng aking mga dasal. I thank God for not letting me down or drown into a miserable situation. May Panginoon sa mga bawat nangyayari sa buhay at sitwasyon ng tao. Gusto ko lang malaman ng mga listeners mo ang advice ko sa kanila. Kaya kuya, pakishare na rin. Kung may mahal silang isang tao, please pakisabi sa mga taong minamahal nila na mahal na mahal nila kung anong nararamdaman nila. Magsabi sila at huwag nilang hayaang mawala ang taong mahal nila. Mas mabuti nang mawala ang taong mahal nila pero alam niya kung gaano siyang minamahal ang isang tao. Kaysa tuluyang mawala na hindi man lang niya nalaman na may nagmamahal pala sa kanya. Medyo masakit pero kaya naman. Mag-move on na ako lang kasi sanay na akong masaktan. Kaya nga ayaw kong uh, bubuksan ang puso ko dahil sa oras na buksan ko, parang nakasumpa ako sa bandang huli. Kaya pakiplay naman ang kanta ni Usher na Can You Help Me? Wow! Can You Help Me? Okay, sana may ah, mapulot silang aral kahit konti lang. Nasaktan ako pero unti-unti na din naging okay ang lahat. Pasensya na kuya, pakiintindi na lang po ang aking message at medyo may mali. Salamat kuya. Kuya, paki-accept ng aking different. Okay. So, galing yan kay Nika. Tingnan natin. Okay pa ba tayo? Are we good? Okay. Thanks for watching and thanks for uh, ano, waiting dito sa message na to. Nika and Jerome. Ah, kumusta naman? Kumusta yung uh, kwento ni Nika? Di ba? May point naman siya. Naalala ko nga yung uh, isang uh, sinabi ng uh, auntie nung, nung gurong, gurong namatay. Ang um, sabi daw ni Mylene sa kanya, kasi nag-send siya ng message, na dapat daw, um, kung mahal mo isang tao, sabihin mo habang nabubuhay pa siya. Kasi hindi mo alam, baka bukas, wala na siya. Marang ganun. May point to. So ngayon, itong si Nika, gusto niyang ipa uh, abot sa inyo na kung minararamdaman ka niya at uh, sa tingin mo uh, seryoso naman yung taong yun sa'yo, why not? You try. Malay mo, hinihintay ka rin ng manya. Kaya lang sa point na to, meron ako ditong punto, Nika. Sa tatlong taon na yon, hiningi mo yung uh, plano niya. Sabi niya sa'yo, uuwi siya ng Pilipinas. Hiningian mo siya ng schedule niya. Pero hindi niya sa'yo binigay. Yung nararamdaman mo, sa tingin ko, totoo yun. Okay? Meron talaga siyang mga candidates na taga-Pilipinas din. Na tama yung uh, tingin mo na pupunta lang siya dito dahil <laughs> meron siyang t- ano, imimit ng mga tao. Ngayon kasi hindi siya masyado sa'yo nagbigay ng uh, schedule niya kasi kapag nangyari 'yon, sa iyo lang siya, 'di ba? Hindi, malalaman mo yung mga lakad niya. At ito pa ha, tatingin ko hindi talaga siya totoo sa iyo. Kasi kung talagang totoo siya sa iyo, sinabi rin niya sa iyo lahat-lahat. Okay? At hindi ka na binigyan ng uh, mga pagdududa pa. Kasi sabi ko nga sa mga previous messages, I mean videos ko, ang lalaking totoo talaga sa iyo ay sasabihin niya sa iyo lahat-lahat. Okay? Kung ano man siya in the past, ano man yung ginawa niya dati, ano yung mga plano niya ngayon, ano mga plano niya in the future. At dapat, kasama ka sa mga plano na niya. Mga ganun. Pero kung wala ang mga yan, hindi, hindi yan totoo sa'yo. Okay? So ngayon, Veron, ah, or Nika pala, Nika, um, yun na yun. Tama na yun. Mag-move on ka na kasi kinasal na yung tao. At uh, sa tingin ko, dati pa, dati na niya yung ano, um, kakilala doon kasi kinasal na nga eh, di ba? So ano pa, hindi talaga yon para sa iyo. So at least uh, nailayo ka ni God sa taong uh, talagang sasaktan ka lang. Kaya talaga importante sa mga babae, pati na rin sa mga lalaki, na lagi niyong ipagdasal ang puso niyo. Kasi ang puso ay deceiving yan. Manlilin lang yan. Okay? Um, uh, may deception yan. Lolokohin ka lang talaga ng puso mo. Kaya wag kang mag... Uh, wag kang mag-believe kung ano nararamdaman mo. Lagi mong uh, ah, isangguni kay God yung mga nararamdaman mo. Okay? Kasi ililid ka talaga niya sa tama at hindi naman niya i-allow na uh, mapapasama ka. Kaya yung pagdasal mo ay nakatulong yan sa iyo. Okay? So, Nika, thank you so much for uh, sharing your story. At uh, I'm sure marami naka, naka, natuto dyan at marami pang makakapanood niyan at matututo sila. So ngayon, uh, dahil uh, medyo connected ito sa online dating, gusto ko sa inyong i-share ang mga uh, truth about uh, online dating. Mga signs na ang uh, ka-online dating mo ay uh, hindi talaga yung ano, lalaki para sa iyo. Okay? So, umpisa na natin. Huwag na nating uh, patagalin pa to mga signs na ang online ka-online date mo ay uh, hindi mo mapagkatiwalaan. Isa diyan, tinatawag ka, ah, hi baby, baby, <laughs> baby ah, baby agad. Okay, ano ka, may gatas ka pa sa labi. Okay, anyway, ang term kasing baby, baby, mga ganun. Um, for sure, ano yan, sent to all yan, sent, sent to many yan, okay? Kasi um, kapag kasi may mga ibang mga babae, kapag tinawag siyang baby, parang nakikilig agad. So, pag ganun agad, yung agad ang tirada sa iyo ng uh, ka-online date mo, baby, baby agad, meron na ng endearment agad. Wow, saan mo nakuha yan? Paano mo nasabing baby mo ako? Parang ganon. So, yan. Titignan mo mga ganyan mga bagay. Pangalawa naman, ang profile picture niya. Sobra parang uh, too good to be true, okay? Sobrang uh, parang uh, Hollywood star, <laughs> parang artistahin. So hindi naman, hindi naman na uh, imposible na posible magkaroon ka ng uh, ka-online date talagang uh, mukhang uh, ganoon. Pero titignan mo ha, ang mga profile ng mga manloloko, hindi mo makita yung uh, story ng kanyang buhay sa mga post niya, sa mga pictures niya. Kasi ang totoong tao, popost yan sa loob ng bahay, popost yan ng kasama ng pamilya niya, popost niya ng kasama ng aso niya, mga ganun. Nakita mo yung surroundings niya, kung saan siya pumupunta. Pero kung mga pictures niya, yung mga sa profile picture niya ay parang ginawa lang nung isang linggo or ginawa lang recently, wag na yan. Okay? Isa yan sa mga signs. Pangatlo, sasabihin sa iyo kapag uh, nag-chat-chat na kayo. Parang i-impress ka ba na siya ay uh, ah, nag-earn ng ganito, marami siyang pera, marami siyang ari-arian, may, ma- may kotse siya, mga ganun. Parang tipong makuha lang yung ano mo na tingin niya siguro ma-impress ka niya sa mga sasabihin niya sa yung mga ari-arian niya. Okay? Pangapat. Alam mo kasi, may psychology to. Ang tingin ko, nagpo-post siya ng mga pictures na kasama yung aso, kasama yung pusa. Alam mo kasi may psychology ano, effect yan. May mga babae mahilig sa pusa. May mga babae mahilig sa aso. So, pag nakita ng babae, ay, mahilig din na siya sa ano. Yung parang, yun, nagkaroon kagad ng connection siya. So, mawuwin kagad niya yung babae. Yung affection. Parang, wow, mayroon na kayo kagad, ano, common uh, denominator, kumbaga. So, yun na, yun na yung uh, isa sa mga pinapakita niya sa iyo. Okay? At itong panglima, makikita nga ng uh, profile picture at ka-online date mo na nakahubad, topless. Tapos nag-selfie-selfie, nakita-kita yung torso niya at yung abs niya. Nakaharap sa salamin. <laughs> Papakita niya sa iyo yung ano, yung uh, katawan niya. Sa so, tingin niya, ma- ma-fall ka sa kanyang katawan. Ang problema pa nga niyan, katawan lang yung nakikita, yung mukha ay hindi makita sa camera. Parang ganun. Mga ganyan ng mga, mga signs, okay? So titignan mo, titignan mo yan. And ito pa, next. Panganim. Ang mga lalaking, uh, ma- hindi lang kasi lalaki Kasi one time, alam nyo ba, nung uh, nag, nagsisimula pa lang ako mag-internet, mga 90s pa eh, may nag-email sa akin. Ganda. Nagulat ako. Tapos yung profile picture niya, pina, pinabigay niya sa akin. Ano pa yon Friendster time pa yon Sino mga naka-friendster dito noon? Ang ganda niya, sobra. Tapos kapag nagkukwento siya sa akin, parang yun pang parang kilalang kilala niya ako. Then, ang uh, kinukuha niya yung loob ko, tapos ina-appreciate niya ako, tapos uh, nagiging concern siya sa akin, tapos uh, parang gusto niya ako makilala, mga ganun. Yung iwin talaga yung ano mo. Then, kaya sinasabi ko, hindi lang lalaking uh, ah, manloloko talaga. Meron din mga babae. Pero ito ha, yung picture na yon babae. Pero alam nyo ba, may mga tao somewhere dyan sa, sa Africa na mga lalaki yan. Sa tingin mo, babae, kasi babae yung picture, pero mga lalaki yan. May mga na, nadakip na nga yan mga ganyan eh. Mga nanloloko online, mga scammers napaka-poetic nila, funny, ang um, papakita sa iyo na kung ano yung tatanungin ka, ano bang hilig mo? Kung anong hilig mo, kung ano gusto mo, doon sila mag-concentrate. Doon lang mag, uh, mag-revolve yung mga conversation nyo kasi yun ang gusto mong pag-usapan. Ifi-feed ka niya kung ano yung gusto mong marinig from uh, that ano guy or kung sino man siya. So, nagkukwento siya tungkol sa kanyang uh, kapatid na babae, pamangkin niya, sa papi niya, sa alaga niya, mga ganun-ganun. Yun nga, sabi ko, nagpo-post siya ng ah, picture ng may papi kasi ikaw ma- nakukitong ka sa mga pap- sa mga papi or sa pusa, mga ganun. Kaya iuwin ka niya. Kaya man, mag, wag kayo magtiwala sa mga ganyan, okay? Then, sabi nga niya, uh, he gets you going. Parang sige lang, ang uh, nagpa-plant lang siya ng pa-plant lang seed sa iyo hang, para makuha niya ang uh, trust mo sa kanya kapag nagkuha na yung trust mo, halimbawa, uh, first thing in the morning, nag-good morning siya sa'yo. Tapos uh, kapag kakain na, kumain ka na ba? Pero syempre, online dating mostly. Ang kausap mo dito, mga foreigner eh. Okay? And uh, tatimingan mo daw siya. Kapag siya ay uh, mag-message sa'yo, itatime mo siya. Kasi ang ginagawa pala ng mga yan, halimbawa, gusto kanyang uh, pangitiin or patawanin may mga ano pala yan, may mga data na yan sa harapan nila na mga mga frequent uh, jokes or mga mga magandang uh, ano bang tawag diyan? Mga hugot, mga quotes, mga ganon, yung mga makakapagkilig sa babae kasi alam na alam nila, praktisado sila diyan, talagang na-master nila yan. Alam nila yan. Kaya huwag kayong magtitiwala sa mga kausap nyo. Lalo pat hindi nagpapakita sa video call, nako, isa na yan. Hindi pong uh, invite mo siyang uh, mag-Skype. Tapos uh, sabihin niya sa iyo na wala siyang camera or sila yung camera niya. Mga ganun mga <laughs> bagay. Ayaw magpakita. Puro lang emailing or messaging nanloloko niyan. Okay? Then ito pa. Kapag siya nagkukwento, parang halos lahat alam na niya. Halos lahat ay nagawa na niya. Okay? Kapag sinabi mo mahilig kang mag-mountain climbing, sabi niya sa iyo, ay, alam mo, ganito, gawa rin namin yan ng mga kaibigan ko. Yung bang tipong sinasakyan niya kung ano yung gusto mo talaga. Halimbawa, kung anong hilig mo, dapat nagawa na rin niya. Kasi nga naghahanap siya ng common uh, denominator niyo para makuha talaga yung uh, puso mo. Ngayon, ito pa. Ang problema kasi dito, kapag nakuha na, may kilala ko yun, eh, matanda na siya, babae. Nasa, nasa 60 plus na siya. So, meron daw siyang uh, ka-online date or ka-text, uh, ka-message-message sa Facebook nafo-fall na daw siya. Hanggat sa dumating sa point na uh, nakuha na yung loob niya, nagkukwento na kung ano-ano, yung mga problema sa family niya, uh, nagkasakit yung kung sino man sa kanila, wala siyang pera, wala pa siyang trabaho, <laughs> mga ganun. Siyempre naman, eh, yung babae, naaawa na kasi na-fall na. Ang akala niya, mahal din siya nung kausap niya na hindi pa niya nakikita in person. Ni picture nga, eh, di niya alam kung totoo yon Kasi ang picture, madali naman man na gano'n eh, mag crap sa ibang mga profile na hindi mo kilala. Pero kung nagpapakita sana uh, sa video calling, posible pa. Okay? Pero hindi ibig sabihin na kapag nagpakita na sa sa online or sa video ay totoo na siya. Magiging maingat ka pa rin. Ito pa, di siyempre nakuha na yung ano, loob niya. Nagpadala siya ng pera. After niya magpadala ng pera, nawala nang bigla. Okay? Kasi nakuha na yung perang malaki, hindi lang simpleng pera. Mga ganung mga bagay. Kaya kapag mga ganyan, spot mo yung mga clues na yan. Kapag dumating na sa point na may mga kwento ng ganyan, nagpapaawa na, tapos may, may pera ng involved, ginagamit ka lang yan. Okay? At itong pinaka uh, ano dito, last dito para sa akin. Dahil nakuha na niya yung ano, ang attention mo, yung uh, emotion mo, lahat-lahat, yung tiwala mo. Sabi nga ito, uh, sabi ni Nika, gusto makipagkita yung lalaki. Ang kagandahan dito kay Nika, medyo ano siya, um, cautious, okay? Um, ah, ingat. Kaya wala, hindi nakaporma yung lalaki. Kasi sa tingin ko lang, gusto niyang pumunta ng Pilipinas para ma-meet niya talaga in person si Nika. At alams na. Okay, although sinabi niya na ano, uh, hindi naman yung bastos, uh, that's a good sign, pero hindi rin natin alam, 'di ba? mas mga intindihan mo, mas makikilala mo talaga isang tao kung personal mo siyang nakakausap. Hindi yung puro lang mga pahapyaw hangin dyan sa messaging. Okay? Ngayon, ang masasabi ko dito, ang kapag ganun, siyempre, may mga lalaki or mga kausap mo, uh, may mga sexual uh, message na siyang uh, uh, sinasabi sa iyo na, alam ba, anong ginagawa mo? Sabi niya, sabi mo naman sa kanya, eto, nakahiga lang sa kama, nanonood ng TV. Eh, siyempre, nakuha na yung loob mo. Bigla yan magsabi, ah, anong suot mo? <laughs> yan. Yan yung mga tipong mga ganyan. Anong suot mo? Mga ganyan. Ay, ibig sabihin, kapag sinagot mo yan, pupunta na yan sa mas mga pinakailalim na mga kwento. Okay? Mga, kailangan mong ispat ang mga ganyang mga lalaki or sino man siya. Okay? Babae man yan. Kung lalaki ka, kiniloloko ka lang yan. Okay? Kasi para, kung halimbawa man, nakilala mo talaga siya, lalaki siya, talaga nagpakita sa sayo, ng video call, willing siya makipag-meet sa'yo, pero kung may mga sexual mga messaging na siya at uh, parang yun na lang, doon na lang nagre-revolve yung mga kwento nyo, sex lang naman ang habol niya sa'yo, hindi naman ikaw. Kapag nakuha ka na niyan, goodbye, bye, see you, when I see you. Mga ganun. Kaya ingat kayo mga babae. Okay? So, yan ang mga masabi kong tips. Ayun, may, na, may uh, nakita ko dito. Ano? Ito kasi, ang pangit dito sa online dating, ang mga tao, ang kausap mo, pwede magsinungaling sa kanyang online profile. Okay? Yung kinikita niya, yung itsura niya, kung saan siya nakatira, mga ganun. Pwede, pwede sila magsinungaling dyan. Hindi mo sila makakasiguro kung talagang yung taong yun nagsasabi sa'yo ng totoo. Okay? Ngayon, ikaw naman, uh, nagpunta ka ng online dating site. Sasabihin mo, I'm looking for a relationship. Alam mo ba ang tingin ng mga lalaki dyan sa'yo? Ang, ang hinahanap mo, sex. Kasi karamihan dyan na napumupunta sa online dating site, sex ang hanap, hanap nila sa babae. Okay? Kaya kapag ikaw babae, pumasok ka sa dating site, asahan mo ang tingin sa iyo iba. Kaya kung hindi ka ganyan na babae, refrain ka, stop ka na gumamit ng mga online dating sites na yan. Okay? Maraming scammers dyan, maraming mga pervert dyan, mga mahihilig. Okay? Mas maganda na nakikita kayo, nagkakausap kayo, nakikita mo talaga siya ng harapan. Kasi according sa isang uh, research na kinundak sa Michigan State University, ang relationship daw na nag-start sa online dating, 28% uh, ah, is more likely to break down sa unang taon pa lang. Okay? At ang mga couple na nag-first, nag-meet sila lang face-to-face, okay? Pero bumalik na naman sa, sa online dating, Then, nag-meet na naman sa ulit. Nagdi-divorce. So, parang yung ibig sabihin dito, wala talagang magandang epekto yung online dating. Okay? Kasi mas maganda talaga, sabi nga, may nakita akong uh, video. Alam mo kung bakit? Kailangan talagang nagkakasama ang magkasintahan at yung mag-asawa na lalo na. Kasi, tatandaan nyo, sabi sa Bible, you leave enclave. Kapag ikaw nag-asawa, iwanan mo ng mga parents mo. You leave. At makipag-cleave ka na sa mga pangasawa mo. Magsama kayo. Hindi kayo manirahan sa loob ng bahay kung saan nandun yung mga biyanan nyo. Nawala na yung uh, tamang ruling doon. Yung cleave and uh, yung leave and cleave. Kasi kaya diyan papasok yung mga problema nyo mag-asawa yung may mga nakikialam. Kasi, yun nga, nandun ka sa loob ng bahay kung saan nandun yung ano. Sabi nga, kung ako, mag-aasawa, wag mong, wag kong ipagsabay ang dalawang reyna sa loob ng bahay. Sino ba yung dalawang reyna? Yung nanay ko at yung mapapangasawa ko. Kasi, gulo yan. Okay? Kaya mas maganda, kung mag-aasawa ka, magsarili kayo, kahit maliit na bahay, basta kayong dalawa ang magkasama, kayong dalawa lang. Magbubuo ng pamilya nyo. Yun ang tama. Kaya yung mga naninirahan sa loob ng uh, sa isang or sa isang bahay kasama yung mga binan, asahan nyo, may mga problema yan. Kung kayo man nasa sitwasyon yan, masasabi nyo tama ang sinasabi ko. Kaya kailangan nyo talagang mag, uh, ano ba yung tayo? Mag-separate. Okay? Pumunta kayo kahit saan. Uh, basta malayo kahit maliit na bahay, basta kayo magkasama. Yun ang pinaka-importante dyan. Ngayon, bakit ang online dating ay hindi maganda? Kasi, dun pa lang, sa simula ng relationship nyo, dapat nakikita nyo na yung ano, bawat isa. Hindi lang yung virtual uh, relationship. Walang magandang epekto yan. Pangit, okay? Hindi kayo magiging matagumpay. Although may mga ano naman, may ilan-ilan, pero majority ng mga online dating ay hindi nagtatagal. Ngayon, isusugal mo ba ang sarili mo sa ganyan? Ay, mayroon naman iba eh. O bakit hindi? 'Di ba? Mas maganda pa rin yung totoo na. Yung halimbawa, meron ka naman mga friends na na pinapakilala sa iyo, huwag ka na maghanap pa ng mas mga malalayo. Kasi yung bihira kayong oras magkita, wala eh. Hindi kayo makakapabuo ng magandang relationship niyan. Hindi nyo mapapalago yan. Hindi nyo mapapatibay yan. Sino mga nasa online dating dito? Pakisabi nga dito sa, no, sa, sa comment section. Teka lang, basahin ko lang dito kasi so, dumadami yung mga message, messages natin. Uh, ah, ayaw ko naman maputol. Okay, um, haha, like. Okay, pa-shoutout naman na Manalo and Yus and family from Angeles City. Ah, uh, kamusta ka sa iyo? Um, Leroy Marjo. Marjo. Wala, balik ang pangalan mo. <laughs> Okay, anyway, hi to you. Um, kamusta ka? Sa mga taga Angeles City, kamusta? Maraming salamat. And uh, si Francia, uh, sige Wafonog, um, pakita mo tabi sa kanilang uh, pagiging hot mo. Hmm, hot. <laughs> Hot, okay. Mainit. Mainit ang ulo. DJ Ron, uh, first time kong makapanood ng live video mo. Hi Mary, kamusta ka? Ang um, It Intud. Um, Saan ka ngayon? Mostly napapakinggan ko yung mga previous videos mo. Very inspiring and it gives me a lesson to learn. Yeah. Kumusta naman? Maraming salamat at manatutunan ka. And uh, si Annalie, try kung uh, try your best, Lodi, connect uh, our government Okay, kay Duterte. Okay, let's see. Tingnan natin, may mga tao kasi uh, mga kausap yung uh, pamilya. Ako nakikipag ano lang naman. Uh, connect lang naman sa kanila. Hi po, DJ. God bless. God bless you too. Maricela Sarko, Dublin. Uh, ah, DJ Ron, miss you. Miss you too. Um, good job, DJ Ron. Huwag masyadong ma-stress. Lodi, God bless. Hindi ko pa napanood ang video pero papanoorin ko pagkatapos ng live nito. Yeah, panoorin mo. At uh, makita mo yung ano nila. Very nice. Sabi niya, hello DJ Ron. Oh, by the way, kay RV Ibanez yon. Si Rochelle naman, Asan kayo? Thank you so much, Heidi Jeron Analiza, and si Annalie Itawa Crolomia. Lodi, ano yung uh, ah, NOG? <laughs> An N-O-G, yan ang pangalan or nickname ko nung bata pa ako. NOG. Uh, ah, kasi nung ako daw bata pa, dinadamitan ako na t-shirt lang. Tapos, meron kasing sikat na uh, comic character sa comics nung bata pa kami. Ang pangalan ay Sinognog maitim siya. Tapos uh, naka-shirt lang siya. Pero wala yatang brief. Tapos may uh, naka, ano siyang, I don't know, kung ano man dala niya. So, yun ang tawag sa akin, nog. Hindi naman ako maitim, kaya nog lang. Pero kung nog-nog, maitim ako. So, <laughs> nog lang. So, cute. And uh, parang eggnog yung kinakain. Ang tumatawag lang sa akin nog talaga, yung ate kong uh, namatay na. But since uh, uh, nabubuhay itong nickname ko to. It's okay. Nog, you can call me Nog. Okay, grabe kuya, you're my idol among those DJs all over here in the Philippines. Yan ang DJ, malakas ang paninindigan, buo ang loob at hindi bias. If I could have pursued my degree, maybe I'm almost like you. Uh, you were uh, are both in the same field but failed to reach it. God bless you kuya, do what is right. Andito kami. Veronica, So you mean nag-teach ka rin? Okay, so yeah, patuloy mo kung gusto mong i-continue 'yon, why not? Okay naman 'yan. Thanks so much sa uh, ano sa message mo. Maribeth uh, Zata de la Cruz, hello idol watching from Abu Dhabi. Wow. Si Rochelle pa-shoutout po from Riyadh. Ang dami ngayon nasa Riyadh and Abu Dhabi. Oh, 141 pa lang sa inyo, no? Kumain na ba kayo? Nag-lunch na ba kayo? Uh, dapat kumain na muna bago manood ng live. Hi DJ Ron, miss you. Masaya na naman at narinig ko ano man ang boses mo. Huwag masyadong ma-stress, Lodi. God bless you always watching here sa Riyadh. Hindi ko pa napanood ang video pero after nito. O, oh, sige, manood ka. At ikaw yata yung kanina, no? Parang nadoble. Okay, anyway, Babe sa Basamiliano, pakibati po sa tita from first time niyang makinig sa iyo, Dicho. Okay, Mary Joy uh, Samsona, hi, kumusta? And si Jonah Aguirre, kumusta sa inyo? first time viewers, thanks a lot for watching dito sa Hugot Radio. Ito ang Hugot Romance. Mag- ako, ah, magandang gabi. Ako si Ronaldo. Sa mga nanonood dito for the first time, ayan, matagal na kami nagsama-sama dito. Ang mga dalawang taon na yata, no? So kung gusto yung uh, ah, makita pa yung mga previous uh, contents ko, you can just go to YouTube at hanapin nyo ang Hugot Radio channel. Yeah, maraming salamat sa inyong tatlo. And the itag mo Lodi sa Tool for Brothers. Ah, tingnan natin, tingnan natin. And the uh, Audrey Versosa, ayan ah, po pala topic you now. Like tips. Okay, sige, wait ko, Teacher Ron. Um, yeah, yun yung mga tips ah. Huwag kayong, kung ako, sa, kung ako lang ah. Kung ako lang. Huwag na kayong mag, ano, mag uh, online dating. At uh, mahirap yung, uh, ang tawag dito, yung long distance relationship kasi ako dati nasa LDR eh. Um, sobrang hirap, lalo para sa akin lang wag na wag papasok sa LDR kung nahihirapan kang magsabi ng totoo. Kasi kung ang isang tao ay sinungaling, nahihirapan talaga sa LDR. Okay? Yun lang masasabi ko dyan. Kasi ako, hindi ako nagsisinungaling pagdating sa mga ganyan. Gusto ko lagi yung transparency. Pero ang problema sa naka-LDR ko, yun nga eh ma, maano ano, ma, yung amoy ko eh. <laughs> Kaya nalalaman ko kung nagsisinungaling siya o hindi. So wag na, okay? And uh, Myra Abad, pa-shoutout po dito, DJ Ron from Riyadh. Kamusta ka, Myra? Uh, vale Luis Burma Seva Sueno. Hello, DJ Ron. Hi, kamusta? Joy Samala- Salamanca. Salaman. Wow, ganda ng pangalan mo. Ha? Ah, parang magic. Magical. Sir Ron, pa-shoutout naman po. First time lang. So, happy po. Kamusta ka? Magandang sa, maganda. At uh, nakasama ka namin dito, Joyce. At uh, first time, kung first time, hanapin mo yung mga old uh, contents natin at para uh, mas ma-enjoy mo pa yung show dito sa Hugot Radio. Si Francia, meron palang online dating, never knows. <laughs> Ay katakot, foreigner, not interested ako sa mga ganyan, katakot. Meron, matagal na. Matagal na ang online dating industry at uh, sa totoo, billion dollar industry yan. Kasi may mga, kaya nga nagsusulputan yung mga uh, online dating apps kasi ngayon ang mga tao uh, mostly ay nasa cellphone na. Kaya gumagawa sila ng mga apps na para sa cellphone. So, ang mga online dating apps na yan, maraming mga sikat na dyan. And kapag maka-join ka dyan, gusto mo makita talaga yung uh, full uh, version. I mean, yung profile ng tao, kailangan mo mag-register. May perang involved dyan. Ngayon, syempre mag-register ka, mag-subscribe ka, may pera talaga. So, million dollar industry yan. And kung gusto niyo pang uh, magkaroon ng uh, kasi usually ang mga pangalan doon naka-hidden at hindi mo malalaman yung totoong pangalan niya. Okay? Uh, para malaman mo, magbabayad ka. Mga ganun. So, Magpipeperahan ka na nga lang ng uh, ah, makak- makakilala mo, magbabayad ka pa. Ah, pag na. Okay? Pa-shoutout naman po from Kuwait, Rosaline, kamusta ka? Uh, Rosaline Efem, uh, ah, Eufemiano uh, Teves. Maraming salamat si Joyce. Uh, ask ko po, paano po magpadala ng story sa inyo? Okay, Joyce. Punta ka ng Hugot Radio page dito sa Facebook. Punta ka ng message, padala mo yung message mo. Uh, meron yan doon. Kaya hanapin mo na lang. Rosaline, uh, natsyempohan ko rin sa wakas ang live mo. Yeah, bihira ngayon tayo mag-live pero wala tayong exact time. Wala tayong talagang schedule. Pero yung hinihintay kong or ano, yung fiber connection, just in case man na magkaroon tayo ng st- stable na line, uh, magkakaroon tayo ng regular programming na soon. Okay? Pagdasal natin yan. Hello, Teacher Ron. Uh, ako yung nagpiprint Oh, galing naman. Yan, nakita ko yung ano. Very good. Very nice. Maraming salamat. Hi, um, Reyes Gwen. Nasaan ka? Si Annalie, Lodi, marami akong natutunan sa iyo. Promise. Thank you. Always, Lodi. Ingat ka palagi, idol. Lalo na sa health nyo. Lodi, need ka namin. Hihi. Okay, thank you so much. Inaalagaan ko yung anak ko talaga. Health kailangan yan. Kasi eh, in the past, eh, bumagsak yung uh, health ko. Kaya ayoko nang bumalik doon kasi mahirap, kasakit. Kaya kung pwede pa ay uh, kayo, yung mga lalo namang nagtatrabaho, alagaan yung sarili nyo. Huwag nyo kalimutan magkumain ah, ng tama, ah, sa tamang oras, kung pwede, mag-vitamins kayo. And syempre, pinaka-importante, ang healer natin, si God. Kailangan nyo lagi mag, magdasal. Yung spiritual life natin, huwag nyong kakalimutan para lagi kang i-bless ni God. Okay? So, yun. Sorry, hate ko na ang lalaki ngayon, Lodi. Bakit naman? Nangyari. Learn to love again, sabi nga sa kanta. Kaya nga sinasabi ko, always believe in love and keep the flame burning. But first, to know what true love is, you have to know who God is. Kasi si God is love and God is uh, loving you um, talagang totoo. Hindi yung love na love ng tao na papafall ka lang, di ba? Si God, hindi. Pag nagmahal yan, unconditional yan. Ano ang pakaano niya? Sobra. Kahit na makasalanan eh, mahal niya. Pero kailangan mo pa rin talaga magbago. Kasi may mga may mga sinasabing uh, consequences. Although may free will tayo, Okay? Binig, yung binigay niya sa atin na free will, you can do whatever you want. You can love Him or not. But still, He loves you. Okay? Pero, eto yon Pag nag-decide ka na sundin mong sarili mo at gawin mo yung mga mali kasi may free will nga eh. May, di ba? In the end, meron din naman yung consequences. Kasi si God kasi napaka-just. Okay? He hates, uh, he hates sin ayaw na ayaw niya sa kasalanan. Pero mahal na mahal ka niya. He's just waiting you uh, for you, okay? Um, he's just waiting uh, for you to come back home, parang ganon. Bumalik ka. Bumalik ka sa kanya. Yun. Naghihintay siya. Kaya kung sa tingin mo makasalanan ka, wala ka ng uh, uh, karapatan pang mahalin, hindi, hindi totoo yan. Huwag kang maniwala sa kasinungalingan na yan. May nagmamahal sa iyong totoo Although, hindi ka man naging matagumpay sa pagmamahal ng tao iyo, andiyan naman si God sa iyo. You can live, uh, you can live alone as long as God is with you. Okay? Hindi kanya pababayaan. And I'm sure, nakikita niya ang uh, suffering mo, ang uh, nararamdaman mo, and I'm sure naman, ang uh, si God ibibigay sa iyo ang taong nararapat sa iyo. Now, just in case man, dumating sa point na talagang hindi ka dumating sa punto na nabigyan ng katuwang, kasama, karelasyon, still, kailangan pa rin maging satisfied. Maging content ka sa buhay. Kasi hindi naman dun nagre-revolve ang mundo mo eh. Okay? May mga tao dyan na masaya na walang asawa. But uh, content sila sa buhay nila. Kasi alam nila na andyan si God sa kanila. Alam nyo kasi, dito sa mundo, ang kasinungalingan ng mundo, ang alam kong kasinungalingan talagang sobra, na yung tipong hindi ka mabubuhay na walang wala kang karelasyon, na wala kang asawa, na kailangan mong ganito. Minsan nga, na-fall na tayo sa kasalanan dahil pinipilit natin na magkaroon agad ng kapartner. Yung tipong ibibigay mo na lahat-lahat sa kapartner mo, tapos in the end, mapa makita mo na lang na niloloko ko lang pala. Ayun, wala na. Naibigay mo na yung dapat na hindi mo pa ibinigay. Nagkasala na tayo. So, sobrang kamamadali natin. Ngayon, sa mga baguhan dito, please find the video about bakit walang forever doon sa YouTube. Ulit, ulitin nyo. Sa mga nakapanood na, ulitin nyo ulit yon Yung message doon. Yun ang kailangan yung isabuhay. Kailangan natin isabuhay. Kung bakit walang forever. Okay? Sige, mamaya na yan. So basahin ko na muna dito. At uh, before 7 o'clock, we have to go. It's 6.50 now. Okay, Mylene, uh, siguro kadalas online dating mga OFW kaya kadanas napapahamak. Alam mo ba, speaking of, mayroon akong mga um, group na sinalihan dahil lang kasi ang point ko lang doon, sumali ako doon dahil kapag ako nagla-live, i-share ko yung link doon para may makapanood naman. It's not uh, dahil gusto kong mag-join sa kanila talaga kasi maghanap ng kadate. Hindi. Pero nakikita ko yung mga conversation nila, sobrang ano, sobra. Parang minsan nag, uh, nagpo-post sila kung ano-ano doon para lang maka-attract ng tao. Nilalaki magpo-post na naka uh, half naked. Tapos uh, comment if you like, mga ganun-ganun. Tapos may babae naman na parang uh, silip na yung kaluluwa, mga ganun parang hindi mo kailangan magpakita ng uh, skin o katawan mo para lang makuha mo yung ano, yung lalaking narapat sa iyo. Ito pa ha, ang pagpili ng uh, makakasama or karelasyon, parang nagfi-fishing ka, parang nangingisda ka. Okay? Kung ano yung pinain mo sa hook, ganong klasing isda ang makukuha mo. Asahan nyo, basahin niyo yung uh, ano, about fishing. Depende. Kung gusto mo maka, makakuha ng isdang malaki o magandang klaseng isda, depende yan sa pain mo. Ngayon, i-connect natin yan sa paghahanap ng ano, kapareha. Kung ang pinapain mo, ang mga pictures mo na parang kita na ang kaluluwa mo, ang madadakip mo dyan na tao ay yung taong gusto lang ang katawan mo. Nagets niyo ako? Kaya ganon. Kaya kung ano ang uh, pinain mo, yun lang yun talaga ang makuha mo. Kaya huwag kang mag-expect na kapag ang uh, pinopost-post mo mga ganyan ay makuha mong lalaki, ma-attract mo ay totoo at uh, yung talagang uh, yung lalaking uh, hindi bastos. Huwag ka na mag-expect na ganun siya. Kasi yung mga yung pinain mo eh doon siya doon mo siya na hook eh. Kaya stop doing that kung gusto mo talagang makakuha ng matinong kapareha. Okay? Now, okay, Lodi, thanks sa explain about nog. <laughs> okay. Mm, ang nog kasi talaga, no? Nala, naala ko na lang yan, na, nagustuhan ko na lang. Pero one time, tinatawa ko nog-nog, ayoko. <laughs> Hindi naman ako nog-nog eh. Nog lang. Kasi parang uh, mahilig kasi ako sa eggnog. Uh, parang nagustuhan ko na rin. Eh, and, and uh, syempre, yung ate ko, siya yung uh, nakaka, nare-remind ako sa ate ko pag Uh, alala ko yung nog na yan. Okay, so uh, Jivan Jobs. Jobs ba? Good evening to you too. Uh, Mary Grace, uh, hehe, nakakatawa ka <laughs> naman DJ Ron. Okay, thank you so much. Mary Jean uh, Codilana Rional. Hi DJ Ron, watching from Singapore. We are almost 7 o'clock na sa atin. Uh, Justin Amir Erdian. Hello, crush. Wow, crush. Nako. Last ko narinig yan. I mean, uh, yung una ko narinig yan pala, hindi last nung ako'y nasa elementary pa, anong crush kita? Anong crush? Wala pa eh. Masyado, pang, masyado pa yung ano ko, yung uh, isip ko noon. Wala pa talaga dyan. Wow, crush. Okay, thank you so much. Ang um, Clarita Grospe. Sa Hong Kong naman pala siya. Okay. And uh, Winlin Albert Ilarza. Meron akong estudyante dati kap- kapilido mo. Hi po, watching from Saudi Albay. Ay, Saudi Albay. What did I say? Saudi may, may, Saudi, may Saudi ba sa Albay? Mukhang may narinig ako mo. Somewhere here. Okay, anyway. Um, Mayra Abad, okay lang naman po, DJ Ron. Ma-beauty pa rin. Parang naano na yung mata ko eh. I, I don't know kung nagkaano lang talaga itong screen ko. Mayra Abad, okay lang naman. Okay, Winlin Albert, pa-shoutout naman po. Hi to you, Winlin. Kamusta? Thank you for watching dito sa Hugot Radio. At eto, sabi niya, Mary Ann, Hi DJ, malapit lang yung boyfriend dyan sa place niyo. Uy, saan dito? Baka kilala ko. Sobrang gusto ko talaga yung shirt. Baka pwedeng mag-meet po tayo. Oh, well, well not, no problem. God bless po. Pag-greet po pala sa mga taga Hermosa, Bataan. Uh, Rin Rin. Tama ba? Peña Fran, Peñaranda, Baloloy. I love you. Wow naman! Mukha yatang familiar yung uh, pangalan niya. At uh, narinig ko, I love you. Ingat ka. Pag-uwi ko bukas, ah, pag-uwi bukas sa amin sa Bataan, kamusta mo na lang po kila tatay? Watching pro from Kuwait. So you mean taga rito yung ano mo, yung boyfriend mo? <laughs> wow naman. Uh, paano kayo nagkakilala? Kwento naman dyan. <laughs> Masyadong <laughs> chismoso. Okay, anyway. Um, hello, DJ Ron. Uh, idol kita ngayon. Wow, ngayon. Bukas, hindi na. <laughs> okay. Maraming salamat, Aramat. Okay, kamusta ka? At uh, maraming salamat. Natutuwa ako, naging idol mo rin ako. Pero, um, yeah, um, ito kasing message ko dito. It's not about me, okay? Not about me. Hindi ako. Ayokong, ang mini-message ko dito, hindi tungkol sa akin. Gusto kong makilala nyo yung uh, someone up there kung bakit ako naging ganito. Okay? I'm just being uh, the messenger. I am not the message. Okay, I am not the message, I am just a messenger. Yun yung yun ang gusto kong ma- maintindihan niyo dito. Okay? But uh, still, I appreciate yung mga nandito na appreciate yung uh, kung ano ginagawa ko. Maraming salamat sa inyo. And uh, Gemma or Gemma Korokoto, thanks for the like. Uh, Win Cardinal, ang ganda po naman payo niyo idol from Saudi. Maraming salamat naman. And uh, MJ Gumiling, loving it. Uh, ah, Marivic Diaz Coros. Hello po. Nice uh, show po. God bless you and to your show. Very nice. Oh, by the way, ano ba natetempt kayo na, ay, kasi siyempre, ano na, nagkakaedad na ako eh. Ano ba? Ang bukas na, wala na ako sa kalendaryo. No, kailan pa? Ganun. Wag. Okay? Wag kayong magmadali. Kasi may kasabihan na haste makes waste. Ang pagmamadali daw ay nasasayang lang. Okay? Nag, kumbaga nagkakamali ka, kaya ka nagkakaroon ng pag, nasasayang. Kumbaga. So, wag. Kaya ipagkatiwala nyo kung ano man ang desisyon nyo. Kasi may mga bagay kasi talaga hindi dapat natin talagang unahin, unahan. Kaya yun, sige na. Um, inuulit ko, like kung uh, nirefer kayo sa mga previous videos ko. Sa mga baguhan dito, hanapin nyo sa YouTube yung Bakit Walang Forever. Punta muna kayo ng uh, Hugot Radio page at maintindihan, maintindihan nyo lalo yung message ko about that. at uh, yun, para naman na uh, maintindihan nyo kung bakit hindi dapat kayo magmadali. May isa pang video yung ganun eh, bakit hindi dapat magmadali. Hanapin nyo na lang mga ganyan. Okay? And Marivic, Diaz Coro Celopo, nice show. God bless you. And same to you. Uh, Muskan Jaan Sisi, very nice. Sabi dito ni Annalie, kaya Alodi, huwag ka nang mag-live ng gabi-gabi ha, please. <laughs> Ganitong oras, <laughs> ganitong oras na lang. Mm, God muna and focus now Lodi, uh, ano ba to? Next time, Lodi. Di ba sabi mo? Guard your heart. Okay, good. Yeah, Annalie, first, bakit ako nagla-live nung sobrang gabi? Kasi I was thinking na yung mga taga Kuwait ay nakauwi na ng bahay okay at hindi na nagtatrabaho. So yun ang first concern ko doon. And second, yung connection natin ay uh, mas mabilis sa gabi at walang masyadong distraction or uh, disconnection. Kaya ganun. And uh, third, mas ano talaga ako, active ako sa gabi. Uh, may pagkakwago kasi ako. Okay. But anyway, since uh, okay naman pala itong uh, ganitong scheduling, why not? Uh, sabi ko nga, kapag meron na tayong magandang uh, connection, I'll try to uh, go live uh, uh, ano, mas regular na. Okay? And Mary Grace, into take good care of yourself and uh, good uh, your health, teacher and God bless kayo yan. Karo yan. Ka- kayo rin. Kayo rin. Pasensya na eh. Minsan kapag ang dila ko, nagmimix na yung uh, uh, Filipino tsaka yung Bicol. Uh, ah, pagpasensya nyo ng dilang yan regional accent na yan. Tama po yan, Arlene. Ayun. So at least may natutunan kayo sa tips ko today or tonight. Maraming salamat. Hi, watching from Taiwan, si Margie Barot. Si Jello Cyrus, thanks for the like. Si Margie Barot, pakirit po naman mama ko nandito, nag-aalaga ng baby ko. Si Conchita Barot. Hi po, Tita Conchita, maraming salamat. Galing yan sa iyong nagmamahal na anak na si Margie Barot. Nasaan kayong lugar? Okay, maraming salamat sa panonood. And uh, yeah, so 7 o'clock na. Ubusin ko lang dito. Then uh, we have to go. Okay? Alam ko may mga gagawin din naman kayo. At um, ayun, kasi sa, sa yung iba dito, alas dos na ng hapon sa ano, nag-work pa naman sila. Ay, yung iba dito, uh, magpe-prepare na ng uh, dinner nila. Okay? Daisy uh, Buen Suceso. Buen Suceso. Camila, hello DJ Ron. Thanks sa uh, nakahabol from Riyadh. God bless you too. God bless you always uh, yeah, uh, maraming salamat na rin and uh, I really have to go now. Thank you so much. Sa mga nanood ng uh, replay nito, well, you can just uh, rewind, forward, whatever you like. And you can just go back dun sa mga videos natin sa um, YouTube. Okay? And uh, abangan nyo ulit uh, next time. At uh, maraming salamat. God bless you. And don't forget, uh, sabi ko nga, inuulit ko lagi, lagi kayo mag-pray. Kasi kung nalulungkot kayo, pray. Kung natutuwa kayo, pray. Ganun, always pray. Huwag niyong tanggalin yan sa buhay niyo. Kung gusto niyo maging maganda at uh, magaan ang buhay niyo, yan ang sikreto ng masayang buhay. Hindi yan gawa-gawa ko lang. Totoo yan. Okay? At uh, lagi ko yung isa-share sa inyo kasi napagdaanan ko yan at dinadaanan ko yan ngayon. Okay? That's the reason why kahit na malaki ang problema, ang gaan pa rin ang feeling. Yeah, para kang lagi nakashampoo. Kahit uh, wala na ako masyadong buhok. So feeling ko, magaan <laughs> talagang buhay. <laughs> magaan ang maga, magaan ang ulo kasi wala lang buhok. Okay, God bless you too. God bless you sa lahat. Okay, and sa inyong lahat, maraming maraming salamat. Again, ito ang lagi kong sinasabi. Always believe in love and keep the flame burning. Alam niyo kung bakit? Always believe in love. Always believe in God. God is love. And keep the flame burning. Why? Kasi yung relationship mo kay God, kailangan mong palaguin. That's the message of this Hugot Radio platform. Always believe in love and keep the flame burning. Maraming salamat po. Ako po si Ronaldo Bansagales. Sa mga na nakakilala, thank you so much. At sa mga hindi pa nakakilala, ako po yun. Okay? Kung meron kayong katanungan, you can just go to uh, Facebook And uh, just type your message. At pasensya na sa mga hindi ko nasasagot kasi sobrang dami po talaga. Grabe at wala akong assistant dito. At uh, sobrang dami ay uh, natatabunan yung iba. But anyway, ang ginagawa ko, bumabalik ako dun sa pinakailalim. Doon ako nag-umpisa pataas. Okay? Thank you so much, uh, Lodi D. Sharon. God bless you at sa lahat ng listeners. Lahat ng mga listeners dito at mga hindi talaga uh, nagbibitaw hanggang kat di pa ako natatapos. Sobrang thank you sa inyo. Natutuwa ako at nakilala ko kayo. Okay, God bless po sa lahat, sabi ni Gabriel Molina at Radio Matics, uh, ah, si Namfra, uh, Espanto, at sa lahat pang mga nandito na nabasa ko na kanina. Okay, so gotta go. Kain na muna kayo. Dinner time. At uh, yung mga nasa ibang bansa dyan, ingat kayo lagi ha. At uh, sana makauwi kayo ng uh, uh, may uh, safely no? sa kung saan man kayo nagtatrabaho. Kaya lagi nga yung protection, always pray for protection. Ang praying kasi hindi lang about the blessing yan. It's still about ano diyan protection nyo sa lahat. Okay? Sa sa mga taong masama. <laughs> Okay? Siyempre, from uh, diseases, mga ganon, hindi kayo magkakasakit. Kasi nga, meron kayong uh, connection sa healer natin, sa provider natin. Hindi kayo maghihirap kasi, hindi kayo magugutom kasi may provider ka. Ganun lang naman yung buhay natin. Okay? Yan, Radiomatics, maraming salamat pala. At uh, yung pag-print mo ng uh, iyong version ng Hugot Radio Shirt. I'll try to find your friend uh, request. Thank you. Okay, so anything else? Meron pa ba? Kung wala na po, I'll see you again next time. Meron pa ako kasing uh, ipopost, uh, I mean, uh, gagawin na ano, uh, video at sa, sa susunod, ipopost ko na lang po yon. Okay po, first time ko manood na tinapos ko po talaga. God bless you. Audrey Versosa, thank you so much. Sobrang thank you ako sa inyo. At natutuwa talaga akong live kayo nandyan every time I go live. At kahit yung mga hindi nakakapanood ng live, pupunta sila ng Facebook, I mean ng YouTube, para panoorin lang yung mga uh, canned videos natin like Kimi Bailon Wab uh, Wab, Wab May, Wab May. Uh, anyway, pasensya na kung na kayong mga nandito ay namu-murder ko yung mga pangalan nyo, okay? Sobrang sorry. Okay, Radio Madix and all and the rest, really have to go now. Again, ulitin ko, this is Sugut Radio. My name is Ronaldo. Always believe in love and keep the flame burning. See you next time. Good night or good morning kung nanonood kayo ng replay kung bukas pa to. Next time ulit. Cheers!